Uramap kolektiboa osatu dute bizi, itxasarima surfrider, postagren eta urtipula elkarteek, ingurumenaren zaintzia eta uraren kalitatea dute ardatz, kutsaduraren eh, mapa parte hartzaile bat abiatu dute, goizuntan julen bridie itxasarima elkarteko kidea gure gomita egunon? Egunon. Ureko kutsadura, aipatzen dugularik, zer da kutsadura ikusezina batutan? Ba, ba, ba gauza hainik ikusten alditugu, eh, gure lurretan, eh, erreketan, edo gero gauza hainik ikusten alditugu, baina eh, beste batzuk, eh, pixkat... Eh, ez kira obe ikusten eta eh, gauza hainitz e, jendeak ez dakite gure ondarkinak eh, nola duetan direnez, e, zer botatzen dugu gure, gure reketan, ordoan gauza hainitz horiek e, ba, nuen jakin lista bat egin obe hori ezagutzeko. Bai. Mm. E, errekak, ipatzen ditugu, itxasoak ere bai, e, gaur egun, ipar euskal errian nolakoak dira mm, urak mm, orokorki? Orozkorki ura uh, depenintzen du uh, denbora eta depenintzen du uh, noz garaia den ra, kalitatea uh, ona da, eh? gero uh, izaten alda uh, eh, poluzio batzuk, uh, zer botatzen den, enpresa batzuk uh, botatzen aldituzte aldi batzuz, edo gero udan uh, izaten aldira uh, poluzio aktivitate uh, lotua batzuk, dira ura, uraren kalitatea uh, Uh, zinez txarragoa, da, eta ba, ez, ez, ez bainatu, edo, ara, donko, uraren kaitatea aldatzen alda fite-fite. Bai. Mm. Uh, mapa hori, aipatuko dugu, eh? ura map kolektiboak eh, sortu duena, mapa parte hartzaile bat, nola sortu da ideia hori? Ordo ideia zen, ba, uh, hori, uh, piskat, uh, erran zaila, zaila izaitan alda atxe orduan uh, kolektiboak pertsona batzuk uh, ideia ukan dute, uh, ba, diendea uh, parte hartzen aldezakete uh, poluzioa hori ikustera. Orduan uh, kolektibo egindu, mapa bat egin du eta normalki uh, edo zen pertsona ikusten balin badu ondarkin handi bat edo ondarkin tegi bat, libre bat, ba, gauza problema bat atxe badu, karta hontan idatzen aldu, jakita euh, ah, e, hemen dut problema bat eta euh, eta kolektiboak ikusiko du nola hobetzen euh, aldugu situazioa. Hmm. da ingurumenaren eh, polizia bat edo sortzen pixka bat? <laughs> Ba, pixka bat, eh, eh, gauza ez da, eh, izateko zergatik uh, pertsona bat, eh, botela bat utzi du, ez da, ez da problema hori. Mm. ondarkin handiekin handiago, behar esen plus, frigo handi bat, uh, botatu edo auto bat, edo gauza, gauza ondarkin handiak, ni ba, ezin ez ditugu kendu orduan, mm. uh, etxeak, komitateak, oiak egin behar dute. Ordan, beti ez dute beti egiten, orduan uh, kolektiboaren uh, eh, elburua da, ba, gauza bat atxemani maritugu, ba, kolektiboak deitzen ditu erikoetxeak, egiten dut, ah, hori egiten bau eh, egin behar da, eta uh, gauza horiek uh, obetzeko. Behar bat uh, aldi batzuz bisik ongin pasatzen da, uh, erikoetxeak ez dituzte ezagutzen, baina bero, gero, arazo batzuk aizetan adira eta e, tribunaletan eh, bukatzen alda mm-hmm. ere eh, eta hori hobetzeko. Mm-hmm. eta hortako interesgahia da kolektibo bat eta zerbait indartxu izaita gibelean hausitegi ba, eta ba, ba, bakarrik uh, zaila da itea orduan uh, laupabost elkarteekin uh, pixu hain haundiagoa badugu eta kolektiboak edo erikoetxak hobeto ezagutzen dute ezagutzen gaituzte eta uh, mm. gehiago mm-hmm. hori egiten dugu bat dugu uh, presu bat egiten dugu uh, uh, egiten bai. dugu hori uh, uh, gauza horiek obeto mugitzeko bai. Ba. Egan eh, dugu, eh, egeketako kutsadura, baina ez bakarrik, eh, kutsadura mota oro duzu eh, kontutan hartzen. Eh, ni adibidez, eh, ibiltzen radioaiten eh, balimaniz, iztakit, igande atxalde batez, eta ikusten dut hor eh, zikin meta bat, eta zer, zer egin behar dut konkretuki? Ba, pixki, eh, biziki simpea da, hori eh? ikusten bala duzu, eh, ba, argazkiak arzainituzu, eh, eta gero ba, interneten ba, duzu karta bat, eta eh, joitan ez eta Eh, problema hori, aipatzen alduzu, eh, ba, egiten duzu uh, eh, mesu bat, eta egizu, hemen, uh, on, ikusi dut hori, problema hori, eta, eta egiten du, argazkiak ezartzen ditut, eta zer egiten alduzu. Eta hori, bakarrik hori egin behar da. Mm -hmm bakotsak ezartzen alduena uh, eh, kartan uh, eh, puntu bate begin aitzenean baitut, badira banderak, eh, kolore desberdinetakoak, uh, kutsadura motaren arabera. Uh, naik egiten aldura, ez da elkartearen, ez da elkartearen ganat joan behar lehenik? Ez, ez, ez, denak hori egiten aldute. Mhm. Mm, Eta gero nola pasten da, elkartek nola, nola tratatzen dute galde hori, sein alaketa hori? Alor, sein ere hori ba, dirak, uh, gu, egita uh, argazkiak ikusten ditugu, eta uh, datua tratatzen dugu, diakiteko, ba, egiazko uh, kutsatu bat balin bada, edo ez. Eta kutsadura bat balin bada, uh, entzatzen gira, uh, nola tratatzen aldugu, orzeratik, ba, errandun eh, bezala, hmm. deitu uh, kolektiboak, deitu uh, diendeak, hori hobetzeko. Hmm. Eta uh, labura izatzen alda, bizpairu egun, baina behar bada urte bat uh, hartzen aldu, ba, bat hartzen aldu. Hmm. Julen Bride, zurekin e, segitzen dugu e, uramap.net, e, mapa interaktibo hori aipatzen, eta mm, erraiten e, zinautan, or, antenatik kanpo, ez zira bakarrik kutsadura agerikoak sein seinalatzen al, ba, badira susmoak, eta e, zer nahi sein seinalatzen al da, edo zein gauza? Ba, problema bat uh, ikusten bain bauzu, hori haipazan alduzu, badut esenplo bat, no, es, osegoren, uh, eh, duela irabete batzuk, eh, problema bat izan da, ruset delako marrazoak, uh, lehorreratu dira, uh, izan ziren gutxe gara berroita mhm. eta pertsona bat hori markatu du, eta apentsatzen ah, ginoen buruz, buruz bon, egian ez zen kutsaduari buruz, baina mhm. gauza bisik interesante bat zen, zen uh, aipatzea ere. Ja. Eh? Mm. Bai. Eta bereziki uh, zuen dako, zenta zu itxasarima uh, eh, azira, berra bai. itxasarima uh, elkartea aipatzeko, zuek gehen bat interesatzen zizte uh, itxasoetako animaliak itxasoetako Tako faunari, piskat, horkazten aldakuzu, mm. mm. zer den elkartea? Ba, bai. bai, guk uh, lan egiten dugu uh, eh, itxas nahi buruz, uh, izurdeak eta baleak gehiago. Uh, guk gure, uh, uh, gure elkartea uh, bihar daz baitu. lehena da, uh, ba, diakiteko zen espezie baitugu hemen, eta zen uh, uh, zonbat, uh, nola pasten iren, zen, zara. Diakiteko zientifiko datu batzuk, zer polizia bat hemen, hori gure uh, da, eta gero uh, bigarren, uh, bigarrena da, da ba, jendea sensibilizatu uh, oien uh, presentziari buruz, eren eta jendeak oren ez dakite, edo mm. uh, hainit, baleak eta izurdeak bat ditugu uh, hemen. Kaxaloteak ere haipatzen zira. Ba, dula bi haste gira eta bi kaxalote ikusi ditugu, orduan uh, ba, txikeak eta ondiagoak uh, dira. Klima aldaketa hor da, uh, abere mota edo ahain mota horiek aztertzen dituzue, kambiatzen dira, mota berriak, eh, ahaz berriak agertzen dira, preseski, eh, uh, klima aldaketarekin? Ba, ba, uh, alo, da ikustea, zeren eta ez dituko da data, data baina eh, gauza batzuk ikusten dira, dura hamar, uh, urte, baitugu espezie batzuk, notamo, uh, marzuan delakoa, da uh, izurde txiki bat, lehenago mantxan hainiz bat ziren, eta hemen ez, ez genituen. Mhm. Eta horren, dura hamar urte gehien gehiago baitugu. Orduan, Esta da subera eh, uh, zen aldaketa zen, zeran uh, arraine, arraine zen. Baina hainitz uh, arraintza mantxan, orduan arrain gutxiago badira, eta uh, izurdeak uh, berreo uh, gure uh, kostetan etortzen dira. Mm. aldaketa batzu badira. Mm ura, ustean epatzen kutsa eh, kutsadura desberdina zela sasen batetik bestrera, zaten dugu uraren eh, karitateren gainean ere uh, udak badituela beraz uh, eraginak, turismoarekin eta bax, zuek hori konkretuki itsasoan eh, itsasura joetin zirazterarik ikusten duzue desberdintasuna? Bai, bai, bai. Eh, orduan, udan uh, ateratzen girelarik uh, itxasontziz, baitugu ondarkin hain itz, hain itz. Uh, mm -hmm. Baitugu, uh, uh, uh, ateratzen girelarik ez ditugu hain bet, hain uh, ikusten. Eh? Orduan, uh, diendeak ondartzara joetzen bali maditu dira, eh, gauzain iz botatzen duzte, eta hori atsematen da eh, uretan, eta itxasuan. Eta ateratzen gira edik, egiten dugu bizpa lau ordu, eh, joetzen uh, gira hogeita mar uh, berroge kilometro uh, koste dire, eta uh, eh, onarkinak ere atzematen ditugu urduan, mm. Eh, urrun joten dira. Eta mm. problema da uh, itxasoko fanoaren zat. Bai. autopsiak egiten dituzue ere hilak mm. atxemaiten dituzelarik bai. animale batzu. Hor uh, dituzue gauza bereziak kutsadurari lotuak? Bai, orduan ez ditugu atxematen uh, uh, ondarkin handiak, eta izurdeak, uh, animale uh, zinez... Mm. Euh, badakite zer diaten, euh, orduan, ez ditugu gauza hainit etxemeten haien euh, uh, estomakoetan, baina beste gauza bat atxamaten ditugu. Oduan, txikiagoa atxamaten ditugu ba, uh, kimiko metolur, uh, uh, plastiko, uh, mikroskopikoak, zeta, hori atxamaten dira haien aragietan, hori lehena gauza da, eta beste gauza, uh, hori, ba, uh, horrekin bizi dira, eta uh, horregatik, uh, parasitoak uh, bizi mm euh, -hmm. abizten aldira eta baitugu uh, lehogeratzen uh, zurde uh, parasito hainitz hainitz baitzitu zenak. Orduan horregatik uh, poluzioa bada euh, badu... Uh, Uh, mm lotuta, euh, lotua, bisiki, lotua da, Uh, eh, Ugaztu nekin. Mm -hmm. Itxas anima elkartea eh, berriz uh, aipatzeko. Uh, Sientifikoak uh, zirezte, hor lanera iziriztenak, ala ere elkarte idekia da, nola pasatzen da? Ba, ba, ba, asi eran uh, lotu da giri... Uh, ba, uh, hasi ginerarik, eh, mm. Mm-hmm. ba ginen bakarrik eh, iru uh, eh, zientifiko, baina gero, uh, ba diende, beste egiten dut el uh, laguntza egiten dute, uh, ba, autopsiak egiteko, e, biek izan behar gira, ba, behar da, zientifiko bat, baina gero besteak etorzen aldira, hemen baino balin bagira, eta gero, ba, uh, itxasoan datuak ukaiteko ba, gauza hartzen ditugu, eta gero sensibilizazioa egiteko, joten uh, gira, ba, beste eskoletan ikastuetan joiten gira uh, sensibilizazio lan egiten egiten dugu mm. eta joiten gira uh, fet de la corniche, fet de la science de la co eta gauza horiek aipatzen ditugu eta benebolak baitugu uh, uh, horrekin uh, uh, lan egiteko. elkarteko langile ziste edo bat duzuel lan bat ikerlari bezala eta laguntzaile ziste ere elkartean? bakarrik laguntzaile gira. Ez dugu uh, ez dugu uh, dirurik hartzen uh, elkarte horrentan eta denok badugu dugu uh, lan bat ondotik. Mm. Botere publikoekin eh, lanen aritzen eh, zirezte, mm, kutsadurari buruz, ze, ze erantzun badak, aski kondutan aktuak dira, e, arazoak? orain, uh, pixkat gazteak gira unua, eh? mm -hmm. gira horretan, uh, kolektibo horretan, ba, uramap horri uh, uh, buruz uh, bisik interesantea mm. zen, mm gure... Eh, gure ardatzekin bisiki uh, eh, interesetan zen, ordan entzatzen gira eh, horrekin lotzea eta uh, beste aksio batzu egitea. Horren dik uh, ez dugu oinu uh, ongi asa, baina entzatzen gira bai. Bai, Gure, gure bai, bai, burua da bai. Hmm. Botere publikoak errikoetxeak ere aipatzen eh, aipatzen litugu erri elkargoak uh, doni baneluitzune, miagitzen daia kostaleko iriguzi horiekin badakigu kutsadurak badirela eh? xanotze sistemetik eh, heldu direnak hiri horietan doni bane adibidez xanotze sistema pentsatia da urtean zer bizi den jendearen dako, eta turistak heldu direlaik, ez da askia hundi, bez problema horri buruz, uh, ari dira, espirituak kanbiatzen erriko etxeetan, uh, teknik, edo, teknikoki kanbiatzeko, haunditzeko sistemak? Ba, piskat zaila da, ba, entzatzen da, ba, baituzte... Um... Uh, gauza batzuk, ba, uh, jelanik uh, eh, ondarkinak kentzeko, bai eh, eta gara bat dira... uh, Ba, ba... Hori da, horretan da ez, azpitik jo, doa eta itxasuratzu zuzenki? Ba, ba, ba, piskat zaila da egitea, ba, boa ituzu, eh, baina... Hala, ebe horako problematikak eh, hasteko nahi bali madituzue zuek seinalatu, gauzak ikusten maituzue zuen inguran. Uramap.net webgunea bada, juren uh, eh, berri die, mire gurekin izanik, horretarzen dugu, itxasarima elkarteko azirela eta itxasarimarekin batean, beraz, Uramap kolektibokoa, bestali bat arte. Mire zuri.